بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله إن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد قد علم أنه الله لكن مراده, مراده ما معنى كونه, كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك وإذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي أن المسمى واحد لا لا أن هذه الصفة هي هذه بحث خيل مهمية مثلا هو الله الواحد القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يكفي کسی السؤال سوال إنه كيه يكيم یکی هو الله يكيم هو هو الرحمن الرحيم قدوس السلام المؤمن المهيمن كيه يقول الرحمن الرحيم يكيم هو العزيز الغفار همشون یکیان عزیز عزيز الغفار خداست الله خداست قدوسم خداست این همه خدا هستن اینجا وقتی که مثلا یکی از طرف میاد مثلا سوال پرسیده میشه القدوس السلام المؤمن کیه میگه هو هو الغفور الرحیم منظورش این نیست این غفور الرحیم معنای مؤمنه بلکه به دلالت مسما یعنی اینها این اسمهایی هست که مراد از این اسمها چیه خود خداوند دلالت بر یک اسم میدم خدا نه که معانی هم دیگر رو دارن قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس إن اختلاف تضاد دينيس إن اختلاف تنوعه چون هدف تفسير ليس إنجا إنجا دلالت بر مسما مثال ذلك تفسيره تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم تفسير قرآن وحديث في پیامبر صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قفتك قرآن صراط مستقیمه خب إن جايك تفسير وقال بعضهم هو الاسلام بعضی يقفتن که صراط إسلام ترى شو چون پیامبر صلی الله فرموده وهو الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان الذي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على الصراط على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي إلى الصراط على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ واعظ الله في قلب كل مؤمن إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الصراط المستقيم چیه؟ اسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال ميزانه يكراهي که کنار این راه بیراه ها هست این بیراه ها درهایی داره روی اون درها پرده ای هست بعد تا آخر اون حدیث اینجا بحث بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این صراط مستقیمی که انسان را به راه هدایت میکشونه چیه اسلامه پس اونجا داشتیم اسلام قرآن اینجا داریم به صراط مستقیم اسلامه اونجا صراط مستقیم قرآن بود اینجا هم اسلام آیا بین اینها تضاد بین اینها اختلافه نه اسلام همون قرآنه هم همون اسلامه صراط مستقیم که خداوند از مقاسم همون قرآنه فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن دين الإسلام اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم در این دو حدیث اوصاف متنوع صلات را دارن یاد میکنن هر کدوم یک وصفی یکی جا گفت پیروی از قرآن که اسلام هم همون پیروی جای دیگه گفت اسلامه كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث خذ لفظ صراط راه یک معنی السبوم يمدره وكذلك قوله من قال هو السنة والجماعة ذلك گفتن صراط مستقيم اهل السنة والجماعة بدنه وقول من قال هو طريق العبودية من راه عبادته وقول من قال هو طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك و مثل اینها همه یکیان معناشون فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحده لكن وصف وصفها كل منهم بصفة من صفاته همه اینها یک وصف رو یک وصف رو که تعبیر از یک معنا کردن با الفاظ متعدد یک کلمه با معانی مختلفی که اون کلمه در بر در بر میگیره یک کلمه استرات ولی ولیکن معانی که کلمه استراد در بر میگیره مختلفه اسلام سنت و جماعت متمسک بودن به راه اهل سنت و جماعت اسلام صحیح و طریق عبودیت و طاعت الله و رسولش همه این معانی رو در بر میگیره اینجا سلف وقتی که هر کدوم اومدن یک تفسیر از صلات داشتن با هم اختلافی نداشتن پس از یک لفظ با تعبیرهای مختلف اومدن یاد کرده این یک نوع اختلاف تنوع در تفسیر نوع دوم میگه الصنف الثاني ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع تنوع باب مثال یعنی یک چیزی را میخوان بگن هر کدوم یک مثالی برای اون چیز میزنه که ما درکش بکنیم لا على سبیل الحد المطابق نه از باب تعریف مثلا بخواد اون جمله رو بخواد برای ما تعریف بکنه بلکه مقصد مثال زدن برای نزدیک شدن معنا هست قال لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في و خصوصه در باب عموم و خصوص. نمیخواد حدی مشخص بکنه و مرزی براش مشخص بکنه مثل سائل عجمی سأل عن مسمى لفظ الخبز مثل مثال داره میزنه میگه یک اعجمی سوال میپرسه نان چیه نان سنگک داریم نان بربری داریم نان لواش داریم انواع نان داریم درسته خب این اعجمی میگه نان چیه میگه این نونه نون سنگ نون بقول معروف نون بربری نشونش میده خب الان اینجا فوری رغیفا و له هذا این نونه فالاشاره الى نوع هذا لا الى هذا الرغيف وحده یعنی این نوع نون نشونش بده که نون یکی از نونها اینه نه اینکه نون فقط همین نونه دیگه نون دیگه نیست مثاله داره مثال میزنه نون به میگن اون چیزی که با چی درست میشه با گندم یا جو بهش میگن نان مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول مضيع للواجبات کسی که ظلم در حق خودش کرده يكي از اونها کسی واجبات روش استقامت نداره نماز و فرض و جماعت او يكي از ظالم لنفسه كسي که نماز و فرض و جماعت نکنه یکی میگه سر وقتش نکنه يكي میگه كسي که مشروب میخوره قبلا من مثال چی زدم <coughs> لهو الحديث والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات كسي که واجبات اقتصاد میکنه و اکتفا میکنه و تارک المحرمات و محرمات ابتدی و السابق يدخل فيه من سبق فتقرر بالحسنات مع الواجبات و کسی که سابق بالخيرات واجبات انجام داده و بر اونها افزوده حسنات انجام داده فالمقتصدون هم اصحاب اليمين والسابقون السابقون اولئك المقربون ثم ان كل كل منهم يذكره في هذا في نوع من انواع الطاعات يقول القائل السابق الذي يصلي في أول وقت والمقتصد الذي يصلي أثناءه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار میاد اونجا به طور عموم وصف کرد عام گفت ظالم لنفسی کسی گناه انجام بده الان اینجا این نوع گناه را تطبیق میده و همچنین مقتصد و سابق بالخیرات الان یک نوع را گرفت مثلا گفت نماز اولی ظالم لنفسی کسی که نماز اول وقت نمیکنه مقتصد کسی که نماز در اثناء نماز به نماز برسه یعنی اکتفا میکنه به اون واجب و ظالم نفسی کسی که نماز عصر را به می میاندازه تا وقت اصرار به آخر به آخر وقتی که به مغرب نزدیک شده این کس ظلم کرده در حق خودش این مثال بر نوع نماز را تطبیق میده یک کسی میاد بر مشروب مثال میزنه میگه ظالم نفسی کسی که مشروب بنوشه بر مقتصد مثلا میاد مثال چی میزنه کسی که مواظب حجابش هست زنی که موضوع حجابشه خب اعتبار نوع مثال داره میزنه نه اینکه این لفظ مقتصد منحصر در زنی که حجاب میپوشه درسته منحصر نیست مثاله این اختلاف چیه تنوع او يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس فی الاموال اما محسن و اما عادل و اما ظالم یک کسی دیگه مثال مال رو میزنه محسن کسی که صدقه میده ظالم کسی که رباخاره عادل اون که حد وسط حد مؤمن وسط کسی که معامله با تجارت میکنه با مردم در اموالش خرید و فروش میکنه یه کسی دیگه میگه اما محسن و اما عادل و اما ظالم فالسابق المحسن باداء المستحبات مع الواجبات سابق کسی که همراه واجبات حسنات انجام مستحبات انجام میده و ظالم کسی که ربا میخوره و دیا زکات مالش نمیده والمقتصد الذي يؤدي الزكاه المفروضه ولا ياكل الربا وامثال هذه الأقاويل ما مثل ها زیاد میخواد مثال بزنه شیخ الاسلام رحمه الله معروفه یعنی به مثال زده یعنی به که ذهن طرف باز بشه هی مثال میزنه مثال میزنه که ذهن شکوفا بشه باز بشه فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الايه یعنی هر کدوم یعنی این اصناف داخل مضمون اون آیه هست گناه خوری گناهه زکات دادن گناهه رباخوری گناهه بدحجابی گناهه همه اینها جز ظالم لنفسه شامل میشه و انما ذکر لتعریف المستمع بتناول الآیه له بخاطر اینکه در ذهن اون شخص اون معنا رو واضح بکنه و تنبیه على نظیره میخواد مثال بزنه که مثل اون رو درک بکنه فإن التعریف بالمثال قد يسهل اكثر من التعریف بالحد المطابق چون با مثال بهتر آدم میفهمه تا اینکه یک تعریفی اصطلاحی بیاریم والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن اذا اشير له الى رغيف فقيل هذا هو الخبز یه ذهن یعنی بیشتر درک میکنه وقتی که مثال محسوس بهش داده میشه مثلا میگن نان اینه بهتر میتونه درک بکنه تا اینکه مثلا بهش بگن نان اون آردی هست که با گندمی که به قول معروف آسیاب شده و بعد با آب مخلوط شده و بعد در کوره پخته شده تعریف نان سخت سخت نیست این بنده خدا بگم که املا بگو یا مثلا بگه جمله بنویس بیاد حالا این بنده خدا بگه درباره نان که چگونه پخته میشه جمله بنویس نان گندم آسیاب میشود دو تا سنگ روی هم گذاشته میشه بعد اون نمیدونم گندما له میشه و بعد با آب قاطی میشه و بعد با دست پهنش میکنن و بعد تو کوره میذارن چقدر سخت شد طولانی ولی خب مثال نان این نان سر سفره غذا باش میکنی شد خیلی راحت ساده وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم ها قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن مية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير وإن قوله من يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر, حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث إنه هاي مسائل هو بر چی میخواد بگه العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب این مسئله اصولی ها که آنها همه چند تا آیه ده تا آیه ردیف کرد که میخواد اینو بگه اینها قضایای خاصی این آیه نازل شد آیه لعان نازل شد آیه نزهار نازل شد در این قضیه آیا این قضیه منحصر به فرد این شخصه منحصر به فرد هلاله یا منحصر به فرد فلانه نه هر کسی زهار کرد این جریمه شد هر کسی لعان هر کسی زنا کرد و اون شوهر دید لعان میکنه این قضیه شد اینطوری لعانه داره حکم رو همون میگه اینجا دیگه اون آیه مرتبط به اون شخص معین نیست میگن العبرتو به عموم اللفظ لا به خصوص سبب عبرت به اون خصوص اون قضیه نیست بله جاهایی هست العبرتو به خصوص سبب لا به عموم اللفظ دلا میاد سر جای خودش یه جاهایی هست که عبرت به خصوص نه به عموم ولی اصل در آیات چیه و احادیث عبرت به عمومه و اون مسائل خاصی که مفسری میزنن در های تفسیر از اسباب نزول دلالت بر انحصار بر اون قضیه بر اون شخص بر اون شخص معین نمیده این مسئله رو خوب بهش دقت بکنیم و خصوصا بعدا ابن رحمه الله میاد انواع تفسیر و انواع های تفسیر بعدا یاد میکنه که انسان باید هوشیار باشه بفهمه نه اینکه بیاد مثلا یه قسمتی از تفسیر یک نوع تفسیر خاصی بخونه و بعد بیاد احکام رو بر اون متبنی بکنه خصوصا ما گفتیم در علم تفسیر گفته شده ابن تیمیه اساس این علم هم تو اصول فقه داریم میگن امام شافعی گذاشته اساس علم اصول تفسیر امام ابن تیمیه گذاشته هر کسی اومده سیوتی و کسانی که بعد از سیوتی و غیره اومدن از چه در اصل حال ذهبی و فلان اومدن همه اینها فرزندان ابن تیمیه در علم اصول تفسیر همه اینها اصول تفسیر از ابن تیمی رحمه الله گفت اساس پایه این علم ابن تیمی گذاشته همچنین یک علمی است مشهور به علم مناهج مفسرین مثلا کتاب ها ما مثلا الان در بحث کتاب تفسیر تبری بیش از 100 تا پایان نامه داریم یکی نوشته منهج ابن جریر تبری در صرف و نحو در تطبیق نصوص در تفسیرش یکی نوشته قرائات در تفسیر تبری در سوره بقره که در آل عمران نوشته یکی نوشته عقیده در تفسیر تبری یکی نوشته نمیدونم ناسخ و منسوخ در تفسیر تبری انواع اون علوم را استخراج کرده از یک تفسیر معین این بهش میگن منهج مفسر این اساس پایه منهج مفسرین شیخ رو تیمی گذاشته داره این اصول رو بهمون به یاد میده که مفسرین چگونه اومدن استنباط کردن یکی از راه های استنباط این قضایا هست شناخت نطقی که خداوند داشته و اون قضیه که بیان کرده با توجه به اون قضیه خاص و نظائر هذا كثير كثير مما يذكرون انه نزل في قوم من المشركين بمکه او في قوم من اهل الكتاب اليهود والنصارى او في قوم من المؤمنين نظارش زیاده مثل فرموده خداوند و من لم يحكم بما انزل الله هم الكافرون وان يحكم بينهم بما انزل الله در شأن کی بین نظیر اینجا میگه امام ابن جریر طبری وقتی تفسیر باز میکنه میگه بله این امام ابن جریر طبری گفته در شأن یهود نازل شده امام جریر ابن جریر هم خودش همینو میگه میگه اینجا این بحث مسلمان نیست که اگر حکم به غیر منزل الله کرد کافر میشه این بحث یهوده اونا کفارن اونا مشرکن چون حکم به منزل الله نکردن قضیه خاصه عموم نداره که شما بیاید حاکمی مسلمانی را تکفیر بکنید چون حکم به منزل الله میکنه قضیه چیه قضیه خاصه چرا چون سبب نزول داره در بین نظیر اینجا ابن امام ابن تیمیه رحمه الله این این منهج رو تخته میکنه اینطوری نیست فکر نکنید آیه ای که عامه با سبب نزولش خاص بشه خاص اون قضیه نه عبرت به عموم چیه نفسه ان بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الان سبب نزول گفتیم یهوده درسته بین نظیره الان یه کسی بیاد بگه هر حاکمی حکم به ما انزل الله نکرد کافره آیا سبب نزولش در محکوم بود یا حاکم این وقتی که این آیه نازل شد در محکوم بنی نظیر بنی قریظه درسته سبب نزولش اونا بودن اونا حکم خدا کنسار نکردن زناکارو آیات خدا را کتمان کردن اون حکمی که خدا داده بود درباره رسول الله نبود که تو اگر حکم خدا اجرا نکنی تو کافری اونها اگر تحاکم به خدا نکردن اونها در به دین تحاکم نکردن حکم دین تو را اجرا نکردن اونا چی اونا کافرن حالا یک شخص بیاد بگه پس اینجا این آیه در محکومین ماها اگر حکم خدا اجرا نکردیم دزدی کردیم غیبت کردیم پس ما کافریم نه ما میگیم عبرت به عموم حاکم و محکوم همه رو در بر میگیره چون اونجا رسول الله استثنا شد دلیل بر این نیست که چی اونجا دلیل بر این نیست که محکومین از اون استثناء هستن حاکم ازش بخشید استثناء هست این مسئله خیلی مهمی هست پس و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون این آیه هم حاکم رو در در میگیره هم محکوم نمیتونیم این آیه را خاصش بکنیم عبرت چیه به عموم لفظ قال فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق يعني اونایی که اومدن تفسیر خاص کردن میگه این اشتباه تخطئه میکنه میگه این مسلمان این حرفی نمیزنه که مثلا بگه آیه زهار خاص قضیه معینه یا لعان خاصه بعدم میگه همونطور که این قضایا عمومه آیات دیگر هم همینطوره یعنی از عمومه عموم لفظ نه خصوص سبب والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه فلم يقل احد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنه تختص بالشخص المعين آیه عام نازل شد سببش خاصه می کسی نگفته که فقط در مورد اون شخصه و انما غایت ما یقال انها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناول لذلك متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كانت في منزلته مثلا لعام در شأن هر شخصی مثل اون قضیه که هلال اون آیه در شأنش نازل میشه یعنی هر کسی زنش رو در حال زنا فرق نمی این آیه لعن یا محامونه فرق نه هر کسی حکم انزل الله نکرد همون قضیه آیه برش هست حالا بحث این که ابن عباس میکفه دون کف این دیگه مسئله مسئله دیگه هست نه بحث اعتقادی فهی متناولة لذلك الشخص ولغيره مما كانت و وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته ايضا كثير کسی خدا مذموم میشماره تبت يد ابي لهب و به مذمت ازش یاد میکنه حالا یک شخصی مثل ابو لهب با دین دشمنی داره مسخره میکنه استهزاء به دین میکنه آیا اون شخص مثل ابو لهبه بله میگیم مثل ابو لهب فرقی نمیکنه مشرک عداوت دشمنی داره مسخره به دین میکنه با هم یکی هم. هر دو تا جهنمی هم خالد مخلد در جهنم و در درک اسفل در پایین ترین جا و پسترین جای جهنم هم. قال و سبب النزول یعین على فهم الآیه شناخت اسباب نزول به کمک میکنه در فهم آیه فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب یعنی مثلا ما وقتی که سبب را بدونیم چرا آیه نعال نازل شده یا مثلا قضیه عایشه و بحث قذفش و بحث اون حکمی که خداوند نازل کرد وقتی قضیه رو ما بدونیم وقتی که ما بدونیم اصل جریان چی بوده سبب را بدونیم مسببش هم میدونیم یعنی بحث جریان مثلا بلفرس الان حکم نازل شد کسی که قصد بکنه چی کسی که قصد بکنه شلاق بخوره درسته جلب بشه حال حکم قصد چیه حرامه حکم قصد این فعل از لحاظ فقهی حرامه چی چی سبب میشه که انسان قصد بکنه وقتی که چهار تا شاهد در زنا نباشه چهار نفر یک واقعه را ببینن و چی و نخواهن اون مؤمن را ستر بکنن چون خدا شرط داده چهار نفر اگر سه نفر عادل ترین اشخاص جمع بشن بگن ما زنا را دیدیم اون سه نفر با چی بشن شلاق بخورن چرا خداوند این چنین حکم را گذاشته ستر ما اسباب و مسببات رو داریم چیکار میکنیم با توجه به این آیات استنتاج میکنیم یک شخصی میاد میگه فلانی فلان زن زناکاری یا فلان مرد زناکاری چرا میگه سوار ماشین دیدم با یه دختری آیا تو میتونی حکم فحشا و فوق حکم زنا به اون شخص بدی اگر این کارو کردی چی کاره چی هست چی حکمی بر تو باید مترتب بشه باید شلاق بخوری چون بیینه نداری و بیینه در بحث زنا چیه چهار تا شاهد هذا كان اصح قول قول قولي الفقهاء أنه اذا لم يعرف ما نواه الحالف مثلا مثال داریم رجع الى سبب يمينه وما هيجها و مثلا بحث قسم مثلا شخصی قسم میکنه. ما میخوام الان مثلا بفهمیم که اینجا قسمش الان عقد یمینه یا عقد یمین نیست والله که مثلا مثلا طرف میگه والله امشب شام شام پیش منی خب یه شخص میگه والله شام امشب دیگه امشب دیگه باید پیش من باشی خب یک شخصی همینطوری سر زبانی میگه یک شخصی نه اسباب یمین میگه اسباب تاکید میگه فرق میکنه با هم دیگه یا نمیکنه فرق میکنه عبرت اینجا قسم به چی برمیگرده قصد طرف مقابل که قصدش از این قسم چی بوده میگه اینجا خیلی مهمه در استنباط احکام و قولهم نزلت هذه الايه في كذا يراد به تاره انه سبب النزول ويراد به تاره أن هذا داخل في الايه وان لم يكن السبب كما تقول انا بهذه الآية كذا يعني یعنی مثلا یک آیه نازل میشه میگه منظورش اینه نه اینکه سبب نزولش بوده شاید هم سبب نزول باشه ولی اسباب نزول بقیه را منتفی نمیکنه مثلا معوذات کجا نازل شده مکه خب رسول الله صلی الله علیه و شد در مدینه خب رسول الله صلی الله و شد در مدینه حدیث در بخاریه جبرئیل اومد بر سرش ایستاد قال طبه قال من طب قال فلان تا آخر روایت که بحث تلس رسول الله بعد گفت رسول الله صلی فرمودن سوره های بر من نازل شدن که کسی نمیخونه نازل شدن کسی نمیخونه مگر تلس باطل میشه چیه معوذات خب این سوره ها چیه مکیه که اینجا دوباره نازل میشه خب آیا مانعی هست که یک سوره دو بار نازل بشه نه مانعی نیست خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دو بار یک بار به خاطر سبب یک بار بدون سبب هیچ کدوم هم متضاد به هم دیگر ضد هم دیگر نیستن هر دو تا یکی چه اونجا نازل شده چه اینجا دو بار تکرار شده میگه وقت تنازع العلماء فی قول الصاحبی یعنی قول صحابی رضی الله عنه اجمعین نزلت هذه الايه في كذا فهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند مثلا وقتی که یک صحابه این آیه در شأن فلانی نازل شده یا این آیه فلانجا نازل شد آیا اینجا حکم مرفوع رو داره یا نه بخاری يدخله في المسند میگه مسند مرفوع یعنی و غیره لا يدخله في المسند و اکثر على هذا الاصطلاح یعنی بیشتر مسانید مثل امام احمد این گفته صحابی نزلت آیه في كذا را جزء مرفوع حسابش نمیکنه مستند مرفوع حسابش نمیکنه ولی امام بخاری نه کتاب صحیح بخاری را بخونید میبینید مثلا نزلت قال ابن عباس نزلت هذه الآیات فی كذا مثل یغوث و یغوث نصر و اینا که میگه ابن عباس اشخاص صالح رو بیدن امام بخاری کجا میاره در کتاب صحیحش حکم مرفوع را بهش میده حکم مرفوع را بهش میده چرا چون کسی بوده که با رسول الله صلی الله علیه و هم صاحبش بوده و کنارش بوده و اون تفسیر غیر ممکنه که از خودش بگه بعضی از متأخرین متاسفانه متهم میکنن ابن عباس این از اصراریات نکرده و اعتماد نمیشه به تفسیرش این منهج خلاف منهج تمامی اهل علم بعضی از تهمت ماسونی بودن و زدن این یهودی بوده و نمیدونم از یهود گرفته و دسیسه اسلام بوده اینا همه خارج از دایره اهل سنت کسانی که حالا چه بگن ما سنی هستیم یا نیستیم یعنی کسی که بخواد بیاد این چنین وارد بشه و به صحابه رسول این چنین توهیناتی بکنه این نقض کرده اون قاعده اینکه صحابه همش عدولن قاعده اهل سنت و که ما باید سب صحابه نکنیم قال واذا عرف هذا فقول احدهم نزلت في كذا لا ينافي قول آية في قول الاخر نزلت كذا یعنی دو تا صحابی داشته این میگه در شأن فلانی نازل شده یکی فلانی مثل معوضات گفتید. اینجا هیچ منافاتی بین این تا نیست مثاله في البحث المسألة تنابع أسباب المسألة إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب مثل همون قضیه که متازه احتمال داره که که دو بار نازل شده مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزل علي جبريل نزل علي جبريل والقرآن على سبعة أحرف حفظ وحف لهجة قرآن رو ينبر صلى الله عليه وسلم إقراك اقرا فزدته فزادني همچنان خواستم که كحرف دیگر لهجه دیگر بهم یاد بده مشهور انزل علي القرآن على سبعة احرف و عثمان رضي الله عنه يقول اذا اختلفتم في شيء فارجعوا الى لغه قريش فانه بها نزل يعني لغه قريش اولین بار القرآن نازل شد به لغت بود قرش بعد رسول الله زیادی خواست پس هو تهو فزادنی قرائات دیگه خواستم لهجات دیگر خواستم بهم یاد داد آیا وقتی که یک صحابی و قرائت مثلا ورش میخواد اون چیز معروف شده ورش یا قالون آیا اون قرائت متضاد اون قرائت قریشه قضیه که برای عمر بن خطاب پیش اومد دیگه وقتی که صحابی را دید که با یک قرائت دیگر میکنه یقش و گرفت ورد حتی رسول الله اصلا این قرآن طوری میکنه که ما نشنیدیم بعد رسول الله صلی الله علیه و گفت از من یاد گرفته من بهش یاد دادم قرآن اینطوری بر نازل شده هم به اون طور لازم شد نازل شده هم به اینطور هم و و لیل اذا هم و و لیل سجی هر دو تا هر دو تا قرآنه هیچ منافاتی هم بین این دو تا نیست قال وهذان الصنفان الذي ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هم الغالب في تفسير السلف الذي يظن انه مختلف میگه اینو یعنی یا اسم معانی مترادفی داره یا مثالی که برای یک چیز میزنن میگه این اختلافاتی هست که بیشتر در تفاسیر سلفه هیچ اختلافی تضادی ضدیتی بین اونها نیست سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله على محمد وعلى ال محمد